Airwalker. Africa. Africa. Africa. All systems go. aste azkena da eta aste azkenero bezala hoi baino berandu xio, gurian kirolez braiteko prest, Jose Miel López, kaixo guardi hor? Guardi hor, ondo ondolia? Bai, ongi. Erdi txuan edo... Bueno. Ja, zu menditzen bizizea, pioketan. Bai, oida. Aileko harriko, bali, entortu lasai. Bai, baina, bueno, urage dira larea, eh? Ikusura, ez deni aileko hor Zer aiken, bolkan edo. <laughs> bueno, zer dugu gaur? Bueno, gaurkoan futbolai buruz hitz egingo bai, dugu, earki e, eh, kompainia honi antzau, Bai, kirola, bai. Ja, ba, nire ez tegitea kirol kutsua ja, bai. inundu ja, korritxeko edo. <laughs> bueno, bazen aburte kotxugu. Bai. Bueno, esku bira, e, David za? Atxa bai. Eh, Gordion, zemuz gara? bueno, ondo, ondo eh? gustoa, bai. Gusto, bai. Gusto, Gusto, Ba, Ba, emono, berando aste amaiketan, hasi <laughs> eh, luzatzen da. Nola zilezke, entera beto bat amaiketan bidari. Usten <laughs> zu, ez? Baien ordutegiak izango juzte. justeta. eta jarko betek abik. Bueno, Xer, ondo torri, guardión. Guardión, Guardi Berri bera, bai. ondo. Ondo, ondo. Ba, jerki, eta bueno, eta imanola giretxe dugu hemen, usurbildara, eh, telefono zondu zandu gabe aki, minio gaur torri daunea. Eh? Eguardi Imanol? Apa, guardi hon. Oki, torri ja, eh? Ba, eskerra. Gio zago dugu, telefono, mhm. eh, Baina, tapa, apa, eh estraketa dira komo komestu posible tortzia. Orduan telefono ez ta une herbel eta dirola lan indagon utziko dugu pakia. Orduan hasi goia. Bueno, David. Eh, ara ese zango dugu mirari zehatuko gola iten, ez? Eh, saio Bai, ez dakit seguro nola, eh bueno, ja ezagunak izango ditugu, baina Imanolek ez dakit berriz etorriko den gaurko saioa taio. Bai, saio, pues ez bai, hori horrek entzuko du. <laughs> saio ala ja eta alden desberdia, difentiko du. Eh? Baki, bueno, zuru, e, eh, hasiko betiko galderakin, E, eh, Rala betzi garren, lehenko itzulia bukatu da, oita zei puntu, ze balorazio Ni, nire ustez, ba, balorazio positiua ez, ona, e, egia da, ba, puntu batzuk eskabatzen dut zitugula. Baina, globalian, ba, ba, taldean jokua eta, eta, bueno, jokuan aparte, ba, sentxazioa, ba, nire ustez, ona izan diala. Bai. Eta personalki, hasi, bueno, hori minez... Ba, pertsonalki, eh. ba, ba, ez, e, ez ainona, eh, bueno, erdizka hasi naiz, eta, eta, bueno, ba, hortxe, a ber. Oio, bueno. A Bai, bai, bai. Oio, fisiko kitondo, ja, edo... Dika... Bueno, no, tope-topera, hasi que... Oendi falta zait pixka bai. Falta da, digarri utzuli guzti jau, ez? Hori da. Den dela. Oendi bada partidua. Bai. Bona, bai. Xier, eh, zu eh, jokatzeko, bueno, eh, illa dena jokatzen, orduan eh, gaztia zea, baina, bueno, denbora aldi ja, jo, vamos, jokatzen ezela beti, ez? Bai, bueno, eh, oengo zuntza bai, ez? Eh, bai, da, lehortatik anpozik, ez? Da, eta, bueno, ba, e, ekipo aldetik gandere, ba, bueno, nik uste, ba, lehenko gueltia ba, positibo izan, nola, es? E, joko aldetik gandere bintza, ba, guztora goz, e, goz e, gehatzen, eta, eta, bueno, ba, egisere ba, izturuk esan da mesela, ba, puntu behitxu igual algin nula lortu, es? Baina, baina, bueno, nik uste, ala ere, ba, ba, Haurea, e, positibo erala, ez. Gustoa. Eta Ibanol, e, irekazua berriz, e, bueno, e, jokatzen hasi, gero berriz infran, giro berri sortzen, ez? Aldaketa batzu, baina bueno, orokorrian ez dizu gustuara, ez? Ozer, gola gixio sartzeko zure eske asmoekin ez? Bai, bueno, sentsazio bat izatea hobeto itia badola. <clears throat> eh, bueno, jolasten hasi nitzan, geu lesio batzu medio, ba bueno, eh, en un continuidad de Oyuki. bueno, entrantzaia aldaketa batzuk eta alde hortatik gane, eh, bueno, este continuidad de baina ez da gustoa ibili naizenen da eta ez dizu ni gustetan da kaula hobetzeko bai pertsonak eta bai talde bezala ta bueno, uh eh, biharren vuelta aprotsatzeko asmotan. Erki, eta taldea berriz orokorrian hartuta, eh 26 puntu, ni eh, positiboa, ez, balantzea, ez? Da, bai, oso positiboa, ez. Ni eh alde batetik ondo jolazten ibili e, merezitako puntu eskaula eta alde hortatik gani guztet e, piztuta dola eta ia biharren buelta honetan, ba, bueno, e, lanak hobetzeitu gunda eta bueno, gora behira jartzeko aukera dakon. Mhm. Aber hola den, e, zehatuko da baina baina zakin hitz egiten, baina uste dut e, ez dula telefonatzen. Bueno, e, aurrea, aurrea jongo gea, e, bilari, egingo dugu, bueno, bainatek zehatuko gero, bai. behakin egoten, eta egingo dugu lehendabiziko Mhm. Proba dakaguna edo? Bai, e, bueno, alaz nahi, eskatuko jo laguntza, ni guain bai. horreakun. E, aurreko aldian etorri zineten ian mirariren txokoak egon ziren, ez dakiko bat zentzaten. Bai, eh, bai, bai. bai, <laughs> bai. Asi gotzen da. <laughs> Eta, zegetatu zen? Bueno, ba, mi jokatu denun, Imanol, pixkat, e, bueno, bai. ingenun zeak. Eta gaurkoako ba, beste proba bat prestatu izuet. Bai. Gaurkoan bertsoan oh. proba ingo dugu. Berzo proba ingo dugu, eh? Buf. I aurreko txantan gainea, eh, uzut zuru gire bat zizula, juistu gatik ez? Bai, empate, empate. Empate, <laughs> empate, alatzen, tekniko. Bai, bai. Eta, bueno, a ber, bakuitzak beria dauka hemen. Hoi da. A ber, beria daukan, kusko dugu, ez? E, eh, proba zizua gatik Imanol, bertxotan zu moldatzen za, o...? E, gustatzen zait. Gustatzen bai, zait, bai, eh? Gustatzen zait, eh? bai. A eh? zen, zait, eh? Buk, txugu ez, bukaerak, ez? Bai, baina zu bertxe osua bali maizu hor, ba, ikusiko uten zein den ordena, Josimiel. Ez, ez, ez, nik lasai, <laughs> gordian ikutxu, gordian, gordian ikutxu. Orduan, bai, bai. e, Imanolek lehenengo aldi jadunez beakin, hasiko geha. Bai, orduan e... guztuko gara zu ez, e, eh, bertxua jarritzen zu. Bai, guztaz zain, guztaz zain. Bai, Entz... orduan, eh, bete japiskalak egu, bale? Bueno. Eta orduan, entzungo dugu, utxunia da honu momentuan, zuk bota ustez den e, errima, bale? Bale. Bagoaz. Reala golen faltan tarteka Dagola Aurrealdean falta omenduk Ba jendeak zer dion etzaigu Ajola Laizterrelduko baita agirretxe Gola, Gola. Bai, hor ba. bai, bai, hor Bai, bai. Bai, bai. Bai, zua <laughs> Bai, Bale, ba, guain, bai. Eh, eh. Bai, guztia Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. bai. bai. bai. bai. Bai, Bai, bai. Aurrealdean falta omendu kontrola, ba jendeak zer dion etzaigu ajola. Laizterrelduko baita agirretxen gola. Bueno. Hortxe entzun dugu. Hortxe persoa, baina, bueno, ondo, eh? Ondo. Egia zan bukaera bezala. Ondo, eh, ondo, ondo. nire gaztu uste ondo indu. Hau da, Ara, ara, zen egitzen non, baurren guazu izango zea, zuru. A ber, tira, presiua, presiua.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 Gora. Elegante ibiltzeko hartzen dut. Denbora. Alperrik ez du jarri bigotea. Moda. Ondo, <laughs> lauak, lau, lauak ondo inditu. Ondo, oh, just! Bipustarri. Bipu <laughs> Etziko ziagudera, a ver. Oso entzungo Bazkaia gratis, eh? <laughs> Bai, gratis, gratis, <laughs> Oso ikan entzungo Zuruk badauka pertsa badauka ganora. Trajeakin barkuan bera eta gora. Elegante ibiltzeko hartzen du denbora. Elegante ibiltzeko hartzen du denbora. Alperrik ez du jarri bigotean moda. Ba, hortxe, lauak ondo erantzunak, zurunak. Ondo. ala ere, Imanol otzi lehen da, eh? Lenda bizik claro, izan eta... Lenda beti, Imanol, zaldala. Bixka, araba du arte nola egon kontua bai. bai, kostaz. Bai, eta hauek baz egiten aurretik. Arra bezin egin, eh? eh? Imanol, azkideko <laughs> zin. Ba, entrenautan atorni, eh? Justo, entrenau baino lehen. Arreba <laughs> naiz. Bueno, ahora ver, eh. Bueno, Bueno, ba, Asierren txanda. A ver, a ver. Eta <laughs> entzengo dugu. Aurrera ta atzera, ilarra jotak. Ke? Atzean uzten ditu, hainbeste pakete. Zela erditik denak, pase honez bete. Ez da xabi alonso, Baina izan Daiteke Oso, no? bai, no? Oso, no? Oso, no? Arraxa, arraxa Oso, arraxa Oso, eh, arraxa Entzuko jo berri zain Venga Aurrera ta atzera Ilarra jotake Atzean usten ditu hainbeste pakete Zelaier ditik denak Pase honez bete Zelaier denak Ez da Xabi Alonso, baina izan daiteke. Bueno, e, e, oso ondo, eh? E, eta zein zen berzola, ja? Berzuak intxura zein zen? Zuru eta xier? Zatu zuta zein zen berzola, ja? Zuzeu. E, eh, emakumea gotxa. <laughs> E, eh, emakumea gotxa. Ah! emakumea gotxa, zire? <laughs> Zein zen berzola, ja? Zatu zuta. Mirari. Hau, imi dira gipuzako txapeketan. Bai, bai, bai. bai. Berzotan, eh? Bai. eh? Ode! Bai, ondo, ondo, ondo. Bueno, ondo, junda, eh? Bai, ondo. Bueno, Imanol, eh, rebantxe aurren guen, tortzidea zenien, eh? Gatu jaz hartxe narantza... Ie, jago hartu jun, jago gatu jaz. Bai, bueno, bixeta, aurren ego da, baki. Bai, aurren ego eh, da. Eskerra esan duen, eh, bazegila, bixeta. <laughs> Eskerra. Eskerra. Eskerra. Eh, oi, de jod, ahi lebeti botzen. Bai, zuru gano engañatu, nik ez takat idea ikan, ez takizeta... Bai. Ia, xorro xorro ez zelo beti, eh? Hortxe, jak, eh. <laughs> eh, eta kio... Más pare. Tazes el, la víctima. La víctima. Bueno, eta... Urrengo atala, jugo ya? Bai. que dugu ya fútbol, eta ya... Es que, ya es parto tazor es que pida que le galdes caerra, ser muy real, este que dixiko, buruz, ordu. Bai. Jungo bigarra atala... Eta e, egin gauza bat, eta bialidu du nik zea, e, mirari, zubietara, lehenko aztean. Zeratikan, zer behar nizu, laber? Ba, reportera litxarratxera, momentuko gauza gizaten jugu, ez? Ba, berandu bat ozela, oezin dutela etorri, ba, olakoak saiesteko esteko nizan, bueno, ba, rekamara neukitzeko, ez? Zuru eta hilarrakin nagoen, e, eh, ena zehongo ze ez dizautzen, baina bueno, bestiak izautzen atenez, ba, bai. elkarrizketa bat eh, bai. egin bai. bakoitzai. Ez beti zalantza bat igoten, bai. ez? Torko dia, ez erre berandu dukatu du, te, labarako teknikoa torko da, eh, hor txibiltzen gara, berandu isi torko dia, ordu, zer reporta gintzu, ba, ber, nahi ba, Bakitau, kirolez blai saioa dela, baina... Bai. Ni bakizu futbolatan ezkela, oso, oso lagunak. Egoan baia, eh, pixka. Bai, aia, aia bai. ikasten, baina bueno, nik elkarrizketa pertsonalak indizkiet, bai zuroi, eta baita xierreire. ere. Eta entzungo dugun lehenengo izango da, e, zurukin Zuru. elkarrizketa, ez derrexea bilotza hola ere kazetari batei, bai. eta bai. eskerrak eman nahi izkiot, bai, eta entzungo dugu. Gaurkoan, gurian da, David Zurutuza, eguerdean, David. Bai, eguerdean. Elkarrizketa desberdin jengo dugu. Espero dut zaila ezikia. Kero, Josimelekin jau ituta, daude, ja. <laughs> bai, bakitena, zela Josimiel, baina saiatu. Josimiel, ba, asko laguntza igu. Itzkutsitan, definitu zure burua? Kala, eh, ba, ritmo gabekoa, profundia de gutxikoa, eta, da, bueno. Bueno, David, pixkat, eh, definizio positioago bat, espero nun. Ez da, errexo. Bukaeran berriz galdetuko izut, jun pentsatzen. Non ikasi zen futbolian jokatzen? Ako eskola, ba, ba bai, bai. Zein da zure postre gustokoena? Zuberako tartak esoa. Ah. Joño, moko fina, goe mutila. Ez dakit e, buruan dakazun atxe izatia? Ba, ez nahi, ez da fijatu ez. Bueno, baina izenak pentsatzen jutia ez da hain izaten. Neska izan ezkio, alaba izan ezkio, zeizen jarriko zenioke? Askatasunaren naizea. Ta mutiko izan ezkio, El Darko, el gran goleador, Darko. Normalian, realeko jantzilekin ikusten zatugu, txuri urdinez jantzita, bineo, zein da, da bizturu duzan, estilua? Tangat, jantzotzioa kanputi jarri, da... <laughs> Bestelako jantzileak ezkizu gustatzen? Oso arraro haite zen. Oso gorra, violento esatena. Bai, bai, bakoitzak be estilua du, eta bere jazteko modua. Bukatzen jongo gara, David, ez dakit pentsatuzun zure buruan definizioa. Ja, baina, okurritu zai, bai, bai, ez parre da, dana, eh, batea. <laughs> ez ez guk ez dugu ingo, zuk bota. I'm sexy and I know it. Nola, nola? I'm sexy and I know it. Ikusten etzen hain barruan egan da. Barruan dugun esatia beti da ona. Eskerrik asko gaur gurian izateatik handa bizuru duza, placer bat izan da. Neria, placerra. I'm sexy and I know it. Ba, hortxe da bizuru duzakin eukitako elkarrizketa. Zan, memoria txarra, gat? Baina, nahiz goratzen, eh? Ez, ez, ez. Eskerrit, bai, bai. Zagit, hasi erte iman olek ezautzen zuten zurun alderdi, oi? Ja, <laughs> ezautzen zuten, ja, pixka, Bai, pixka, bai, pixka, bai. Bai, ez? Eh, eh, Ik, Ba, zuru galderdi askora gortik, gane, eh, bain digan ez duguna gizeltzen. <laughs> Iktan gara zuntu gustatu zik, eh? Nola... Eh, ba, eh, bueno, batzutan, bakizu zu. <laughs> Zut, hasi erre bendagoela behira hola, netzako zizako te da. Ah, oin. <laughs> Hasi lasai, eh? Lasai, lasai, lasai, ez da, horrezte korreko horra izango eta. Hoi da, ba, entzungo dugu, hasi bai. indako elkarrizketa. dugu, indako elkarrizketa. Hasi herrilarra mendin beste afizio bat ezagutu nahi dugu, eta hortako gurea etorri da, eguer dion asier. Eguer bai. Noiz hasi zinen parrandak iten? Ba, amar, amaik urtetik ba... E, urxe, juvenien intzan azken egindako parranda? Zegurua ondo juntzaku, es, e, eta bueno, ondo, ondo gainea, es, eta bueno, bai, es, baina ambientea, bueno, oia, ba, azte pasetak gero, ba, ambiente honetxek segitzen doan enteratu naiz jende asko bildu zinetela. Hemen hemen gausi askar zabaltzen da. Eh, Bakizu herri txikitan, baina bueno, zein juntatu zineten? Hola, Jose Markele, Bela, Antuan, Xavi Preto, Anso, eh, Laguna, una eta naixe, bai. Kaleko jendia, taiba, zenba goziena, berren pertsona asko da ba. doan. Cuadrilla erra, ta Jose animatu zen ta zuru ez. Herri txintzian, eh, zuru nisenak esagertzia, baina. Ta zeintzen parrandako gerra oioa zuru, zuru, zuru, zuru, zuru, zuru. Asier, kantatu pixkat indar gehiokin? Zu kantatzen ez, eh? Ez da ni kantatzeko momentua, jarrai dezagun aurrea. Alde batetik, Jose Miel, bestetik, realeko jokalariak, geho, zure kuadriakoak lagunak, eta anaia, koktel arraro xamarra ez da? Bo, nahiko guztori bilin nintzen, ez, eh? hor, eh, askenean eh, esperientzi berrio esile izan da, eta tegizan ba, naiko guztori bilin nintzen. Zer, nire asko ikestetik guztien, ez, eh, baina... <laughs> goizeko bostetan tabernak itxi omen zituzten, zein zenuten? Eta bai, eh, malo etxea. Baina zein da parranda horren lehenengo balora zeioa. Ba, bueno, eh, bai, barre, barre nahiko eta ginen da, bueno, eh, ondo pase ginen da. Ba. Urrengo zitak jarri omen dituzute, zein dia? Berde leuna, antxue una, kalbaixuen. Nik egin nuke parranda zuekin guztua. Egin goreu, egin babara, gordi babara. Itza zute, eskerrik asko gurian izateatik anaxier, urren arte eta ongizan. Bai, zo bai, saioko bai hasi errazken kontu bat e, eh, mutriko arrez gure entzuliek igualetzuten ulertuko eta galdera berdinak erantzun goizkeazu, euskera batuan. Joder, hori su titula Ba, hortxe entzun dugu hasi herri jarra elkarrizketa. Kale <laughs> Azko ikasi jau, da zo gara zila, eh? Bueno, eh, ez da git. Parranda sali. Ba, bat ez Bai, ba, bai ba. baina nahi parranda horretako ino horregetzen, abisatu, zuru. Ah, ni jorri zan. Manol, zuek. pertsona eta... Ba, bai, ni bai, nian nitzan. Jose Miguel, auto invita bintzan. Ba, hoi de, <laughs> arritzekua, arritzekua, arritzekua. Bueno, ondo, ez? Jode, bueno, zeiru txuiz oso sinzerua eta oso politia, politia. Prepatu di, urreko ba, vale, vale. laizteri, etorko, gaur ez, baina, no, hondikan... Ze, san pentsatu hori duen ondo bestela. Eh, ba, igual du, esaten zune, esaten ba, zulare, moldatuko, ez. Asko, <laughs> asko dituk hemen esanak, baina beste batzuk, bueno, eskontzatu, asko, jo, asko hemen esanak, eh? Bai, bai, beste bai. batzuk... Baina nik uste dut, zantek zutitulatua, Eta horren arira, pixkat seri jo jarko nazetik gane... Ja, nik... Ia zen, lo jo eh, kasetaria, bai, bizi da, bai, bai. eta joan alde burure, bai. Eta lehen union duen izan baiak izan nioken, a ber, nola, posible da, nola que posible da, jatun bezala urtzik, ez, e, euskeraz e, euskaldunak, eta gainea euskera zintako elkarrizketak berriz berriro itzuli berra erderara, ez? Ez ki, gauza hori, gila zani, itxut zeitzen naiz, ez? Ez dute gauza hori itxenderien, e, eh, erderaztak euskera, ez? Zait, ez, zuen kasu adibidez, euskeraz eibazazte doble lan zuen zako, eta ez dela gainea oso, zera, ez, zuru? Ozer? Bai, baina, bueno, azkenean... Zegit, zegit, e... Bai, zu, eh, danak ez dute euskeraz itziten, da, eta yeah. xeratu berrega, ba, Ba, jo gauza berdina, jo jo askotan ez, tekit. Bai, pixa, guretza arroio da, ez? ba, ez? Bai. Asier, hortikan ere, ala, ala, ez? Bai, bai, askotan gaina nik ere euskeratik gana erdera itzulikate igual ere ez dut etxen, Da, inok yeah. ino ere ez duen bota. Yeah. bai, askenean eh, galdera berdinak erantzitzia lehenko euskeraz dero erderaz, ba, bai. Ez du oso, ez, melor? Zentsua oso... Bai, hombre, gu, askenean galdetze guna erabera. Ba, bai, eh. ba, ba, bai, oiala, da, eh? Da, bueno, arki da, ba, bueno, real zalen gurun arten de erdalduna gengo iala, eta ailei ja, ja. zailela guak azu erderaz eh, itzeiten egotia, ez, baina, bueno, eh, askenean... Uri, galdezi gu mesela erantzun ba, ba, ba, ba, ba, ba, inoiz ez zet berdina erantzuten, eh? beti... Ba, beti aldatzea. Aldatzea, bai. Itziteko erare, ez izate du da. Erki. Bueno, ba, telefono handakagu, baina eh, apa hola, zago, ximiel? Bai, apa, eguardi hon? Eguardi hon. Agietorri? Ni esker. Zemoz astraketak, ere apestatzen ondo edo? Bueno, ondo, ondo, bai, bai, atzo nota jatzen ondo da proa, no? Así que ah, bai, bai, bai, bai. Y suru, soy una camaquilla corto, no? Ba, bai, bai, zorionak ba. <laughs> Hau A ver chuleta salía eh. Bai, bai, bai. Ba, hontan eh? ez zintzen, eh? Ontan ez zintzen, bueno. Ah, moldatu, ba, moldatu, ba. Bueno, eh, bella, bueno, zuen beti bezala, hori hartzun, laugarren, er-, Hernani, lider, Real Unión, bigarren, aretsa baleta, eta nik uste dut, eh, gari argote, entratzaia guztua modela zuekin, ez? Bai, bueno, azkeneko partidoan, azkeneko partidoan behintzat nik itxura politia egala maten. Baina, bueno, doi, etxian azkeneko pixka falta egun nik uste etxian emaitzak inezakago zorte ondik gila. Bat ez azkeneko partidoa eta azkeneko bai. momentuan guk largerua jota behaiek kontran gola inta. Baina, bueno, Ondo, ondo, hain dekortxe saltxan, así que, bueno, bai. aberrola xe zeitze rola den, bai. E, bueno, eta ralan balora zilua zeitze duzu, nola ikusi duzu rala, nezik bueno. itzulian? Lehenbizko itzulian nahiko ondo, ez? Azkeneko partio igual, Ah, zeo zer geixio espero zen, Ehe. bat ez, eh, oi, burrengo hastia Bartzelonan kontra eukita, irupunto ondo torko zen, baina bueno, generalin nik uste temporada ziren dena firmatuko genula, hau ez? Eh? Uh -huh. Baina, bon. Bai, e, zuru nola ikusi didek, arte? Horren du, lesionatuta, minatuta, bai, ozer? Aurrekun jokatu ez du, nik uste, alda, bastante evidentia zen aldaketa bai. Jo, e, bueno. Keio nekatu jo nila bandan takorrika ia, ia. Bai, bai, demo mordoizka de ondo zen antxe. Ba, azkenean no, no. nazkatu nintzen. <laughs> bai, jo zorita, gaixorik anola eh, edo ez, o estela... Bai, gaixorik, bai. Bai, bai. bai. gaixorik izan ez... Uh... Ah, bai. Eta bixe. Ondikan eh, ondo nivela pixkat, eh? ondikan hartzeko, hartzeko. E, bueno, e, eh, bineat, e, eh, bueno, alare, zuru, hau, e, apaolaza, bineat, eta, zera, unai arbelaiz? bilek jokatzen dituke, defensa kontundente. Bia, eh, zentrala dira, bia. Biek, bai, bai, bai. Galdekio, galdekio, galdekio. Unai zentrala pasaute, lehen laterala, bai. zan, ez? Bai, bueno, oain, oain, aida bintza zentral. Eta bila jokatzen, ez da gaine, eh, normalian, ez, eh, zean? zer, zer? Bila jokatzen izaztela normalean? Bai, bai, oain loperena izortua da, bai. bai, bai. Eta gaina eh? Zen. Apa, apa. Apa, bai. Tra. Gaizki gau <laughs> Ez, ez, ondo, ondo ikustu. Eh, ondo, Bai, bai, bueno. I, una hiu, alka kaitan izpate kapitain. Eh? <laughs> jarriko hori. Bai, bai. Ondo, bai, bai. Partidu azten denin ja transformatu ditu. Transformatu ditu. Bueno, beste zauna iria, azo zauna, asier, hilarra bendi, asier, agurtu, zera. E, ba, ba, guardion. Guardion. Ta, no le gusten allá, segure asier, zatik, dau, eh, hone puestu hartu dik, eta ez soltatzen, eh? Ez, ez, ez. Ba, azkeneko partideko ikusi nuen, bueno, hortxe, igual denan realeko, pues, denan antzea, ez zuten, bai. etxian izan eta pixka falta zen, bino, Nik uste denak, plantilla kompletua nahiko ondo, ahi Lehen hastian, de eh, jo, eh, bi zentralak berriak, eta jo, Naiko eh, nahiko txugun iruditu zizkin, eta oso uh -huh. Eta zea, Imanol, hemen dakago ere agirretxere? Urte Urtezkoan. Jo, <laughs> urte eskoan, mahi bai, bai, bai. No, ba. Hombre, ondo hasi, bino, guain numeru falta, bino, bueno, a ver, minut nik uste lehen gunetzera, idaz? Kambi joa egin, eta, buh, pena izan zen. Gue gue cuadre llamado de Pro Aguirre Chavatu, ah, ah, ah, Eh? Ari zure Perez Chavatu, ¿qué? Y que Eh? Ah, bai, bai, bai, bai. Bai, pues va, ¿qué? Pero bueno, a fondo lo hicieron de Ah, son eman, eman, bai. Bai, Bai, bai, gaitu terrengo da gainea. Eh, beñat, eh, aste honetan, da kasute etxean, Zarauzen aurka. Bai. Ara zer bilut niko Nico gaina Mogio ikusteko Barcelona aurka. Eh, Zarauz dijoa, a ber, se va garren, a garren. Bueno, askotan partido izailenak zuentzako, eh? Bai, Oik, izaten dira gutako oh, ola, nahiko klasifikazioan guen mm. opera hori zenan kontra ezakit lo, o motivazio faltak gatetzen gan no? bueno, itxian da, eta itxian ikuste goguak gula itxura pixka mateko, oi, azkeneko partiotan itxian zeo ze faltatu izan da, eta... Ia ba. A ver, así si yo iré alegría Oh, bueno, así si yo iré gaude, eh? eh? Hmm. Gaina bak ikan alako ultra batzuk ez, jartzen ganak Bai, bai, bai... Animatzen enta, eh? Se sektor duro, sektor duro... bueno, baina, ez ez zuen aldeak azte ontako iragarkia, garko zailorako? Ez, ez... Bueno, miari... Ikan, a ber, a ber... Primizi, emango jugu, a ber... Iragarkia, azte guztia, ez iragarkia... Bota! Africa. Africa. Afrika... Afrika... All systems go... Kirol informazio honena entzun nahi baduzu, oiartzun irratia entzun behar duzu. Astelenero, ordu bat eta ordenetan, asteburuko kirol errepasoa. Emaitzak, zalkapenak, iritziak, errepikapena berriz, ilunabarreko sortitarritan. Aste azkenero, ordu batak eta ordenetan, elkarrezketaren txanda izango dugu, errepikapena berriz, ilunabarreko sortitarritan. Ostilarero, gura albistegian, astebukerako kartelera edo kirol jardunaliaren berri emango dugu. Datorren asteazkenean urtarrilaren amaseian futbola izango dugu izpide oi hartzun irratian. Gurean izango dira, Beña eta Paolaza orezko Regionaleko atzelari sendoa eta kastakoa. Realeko hiru jokalari, Imanol Agirretxe, Uzubilgo golea gure pitzitsia. Atxier, Ilarra Mendi, Mutrikoko Errubixua, Realeko gure Robert Refor, eta bigote dun kaskagorria. Realeko gure Paul Newman, David Zurutuza! zuru, zuru, zuru, zuru. Orduan, badakizu, kirolez ondo informatuta egon nahi baduzu, oi hartzun irratia entzun behar duzu. Ba, hortxe entzun dugu, haste ondako iranarkila. Baina, gustatu baldi gazkenekua. Zuru, zuru, zuru, zuru. Bajo, saten zin, oi urtzi aldi beno, zein. Bai, hasi er? Urtzi gau, urtzi gau txoea, ka, eh, puerti, eh. eh, eh Pixi atola berdurtu ez zuru, zuru, jurri bauneko jazango dik, eh. Ate jo, ate jo, erra, erra, ate jo, eh. Zatu dik, eh? Gustatu galdik? Bai, bai, Paul Newman eta Robert Redford, da, bai. e. Paul Newman, ja, eh, azken ikurtetan, ja, bigote bat zin, bigote bat zin, zera bezala, uste zen zin, e... Eh, <laughs> Zurukina, eta Robert Redford, bueno, zuti, neskatxan zakota, asier... <laughs> bueno, bueno, e... agur, beñat, agurtzea joan goea, e... Eh, bai. bueno, a ber, larun batean, sorte hon, e? Eh? A ber, hongo aldea, zi. Si. Dudan, ozer, nik ez di partidu bat galtzen? E, <laughs> eh, eh, eh, dira ikustea. Reporteroa. Dijo Deni. Jo, astelenian hemen komentatzeko partidu ta. Komentatzeko Bai, bai, bai, oi egia. Ni le saca como Ah, beti gaste, beti bai, bai. Alare, beñat, eh, gaz bat, esango dit, eh, gu horraitzen gatzuk, beti eh, talde animatzen eta, eh? Bai. Ze, beti gauza positiboa, positibo hartzen orduan zuek eh, irabazi, eh? Dut, Eh? Fez hartu, linearra ipresio pixka. Gehiu? Gehiu? Gizahu, ah, nahiko meditu bazakak badaztara. Bueno, atarritzen agoza bat, zuri isiri daula Baskaila dela eta, ni uste zango zbotako zula, minio arte ez du, ez du ezain. du, gomendu dugu eta. Baska, Baskailana, alare, unai arbala izai esan, lasaini asierrekin e, eh, gatuko nahi zer udaran, Lazkari bai. itxeko, gar, eh, zuru egioz e, e, gogoratu zehari, hasi errei, eh? Lazkari jena? Ja, hainbeste goza esan eitun, gara gartan, <laughs> jena ez guratzen. Bueno, bueno, ingo dugula, lasai, eh? Zago jokin mano lehi. Zinitu e, bat zeio, hain ba. Hasi errei? Espanya hasi errei, eh? Ah, bale, bale. <laughs> Eru, eru la jotzen, eh? Imano lehi, zago jokin mano lehi. Karro, no batu zunian zeak, eh, zuru, ingenin, bazkai bat. Eta guen, karo, potentzio konek indu, Ta. Segunda, ondua horrengoa. Claro. Ah, Tauan, udaran, vale, hone pato bier. Vale. Ta ordun, ingo jo, tortze <laughs> bat imanot, pues gero beratik dezala. Xion! Gero, no batzite, edo eze. <laughs> Nuiz hartu dakak, zera. Ama ostarte. Bueno, ordu la izter. Hago, ya xarra gina arterreno atu llega, así que... <laughs> ordu, ordu, zura. 2020, o... Ba, Asierre. Badala combat. 2020? Eh, zure zure naina urte ba geixo. Bueno, bai, bai, bai, bai. Ta hori zure eski, xorrugo da eta gillo. Ez utu zure eski. Dira zuntua eta hori zure eski. Eh? Yo, yo, yo, duk. Hau, Arrati. eta usan hora, y kontratu gobi Bai, bai, bai. Aña, esirrek, urte asko eskatzeitu beti. <laughs> bueno, baina. ya. Bueno. Eh, Eungo gala, esku, esku, bai. esku bineak eman, zari, ez? Eh? Una iri eta, eta, ea, igazten zuten zean, eh? Vale. Bueno, Ne kontu. Venga, adio. Bai. Agur. Agur. Agur. Eres dugu, jaztu erratikua. Oida. Bukara, esela. Agur. Agur. Ba, hortxe entzun dugu, jartzun kirol elkarteko errexerikian zati bat, bueno, aurra jarrituko eh, dugu. E, Bakita xierrek presa daukala, gio eh, agurtuko dugu, baina jero hondigan katuko dugu, hor hor hor dut, eta gau jarrituko dugu zuruta agirretxerekin. Mhm. Joango aurrengo atala, hemen daukat, bai. a ber, zer da hoi? Gola eta orgasmoaren lotura, hau ze, zer da mirari? Zagit, zuhakeko zukido jazukina da. <laughs> Hemen badirudi, bueno, egin genuen aziko bat, zaten, egin genuen programa bat, aio bibina eta mabi, saio bat, oh, bueno, du fenomeno bat irratian, e, Martin Kitxo edo, tortzen dena, dakara programa bat, eta egin genuen, e, bo, intzun duten zanta, mirari, urtzik eta Martin Kitxo. Oh, ah, Iru orduko saioa, eta nik kirolein ordu erdi bat, ez, mirari? Bai, kirola ba, landu genun eta Zer etorri gaina saiortara? Eh, Lucia. Bueno, bai. Laura Mintegi, Mikel Márquez, bueno, gonbidatu asko izan eta kirola itarte bat eskaini bai. genion ta Jose Miguel izan zen hemen eta bueno, itzen genun, ba, golak et, dakan konotazio sexuala iburuz entzungo dugu zati hoi. Bai, zati gaur badago za jokalari bat, Geri mm. Eh, Begara begaralian Manchester Unitedakoa, defensa batuan kasetari lanetan mm. dabil. Ea, ze komentatzen genuen. Futbolak badauka olako konotazio sexual bat, ezta? Bai, Hau da Barcelona Chelsea partida iazko txapeldunen ligako finalerdia. Bai. Barcelona gol baten bila finalera zelkatzeko, eta alako batean Chelsea kontrerasoan gola sartu zuen, ezta? Bai. bai. Eta hori komentatzen Inglaterrako telebista batean Gary Neville, ezta? Entzungo deuz zen nolako emozioz jasozun gola? This could be the most dramatic story of the season. It's Torres oh. to get Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Unbelievable! <laughs> Unbelievable. Bai, bai, bai, bai. Unbelievable. Honek sare sozialetan arrasa uintzun, Eta izen buruazun geri nebilen orgasmoa. Bai. bai, bai, nik uste horrela da, eh. Bai, bai, bai. Normalia era horrelako bai, bai. bai. ez? Eta gola pixkat orgasmikoa ere bada, ez? Bai, bai, jokarra egizan. Eta, bueno, eta ikusle bai, eh? Anola jartzekanan eh, armaletan erotu berria, mm. Bai. ondoko emusukatzen, eta... Bai, bai. Iaia hartzen ez, baina, bueno, hor txentenak <laughs> harrapatze, eh? <laughs> kasi, kasi. Ba, hoxe komentatu genuen eh, gola inguruan. Eta galdera da, zuru, zenbako hor sartu dituko, Debora aldi honetan? Horten, bagarra. Bueno, ez da gata asko. Neiku, ospatzeko Orgasmo gutxi. Horten... <laughs> igual. Ah, hori bai, hori bai. Ta zena baitzen daula gola jartzekun. Si, si, si. Ba, ez hain besteko gari nebil bezala. Ez baina, ez <laughs> hain besteko gari nebil bezala. Ez Bai, bai, bai, nebil bezala ba, pozgarria da lagola sartzea eta, eta bueno, sentsazio bakarra, osea, esplikatzeko zaila, igual. Hmm. Bueno, bene... Eh, Baina oituta ez daudena, gaudenak, ba, ba gehiago hindi. Oitxura gehiago dakana, gure pitxitxia, Emanuel Agirretxek, ze, ze, sentzazio esaten daula gola sartzean, nola, nola, nola, nola, nola, nola, Bai, e, honetzako kristona ez, ez dakit, zurui etzun ematen honbesteko zaitez jo ni, baina nahi behintzat, bueno, ikera arrezkoa eta gehien bat, ba, bueno, irabazten jartzen zenak, oen patze bar jogunak, ez, galtzen zuazenen bakazu, ba, bueno, ez tezu azkenean zelebratzen da ez du horren besta egiten, baina, bueno, garaipen amate guenak, golako golak, egia zen, bueno, nire uste, e, ez orgasmo baina hobi izatela. Ba, ondik gaio. Eta, bueno, xier, eta, eh, zer, ze, holan... Nei, probau gabe, ba, indikan. Nola probatu gabe txikitan gaztetan ingo jugu, bola bai, sartu. Gaztetan bai baina. Eta guan ere jeiak guan. bai. bai. Eta? Bai. Jo ez da berri. Ba, jartzen da bai, e, hola, bai? kol, bai, bai, <laughs> abesten bai, bai, bai, jartzen da. <laughs> Bai, baina, du. ez degitea, gezurra, sartu dugola, hasi erra, bai? noranakin. Bak noiz, gubarak egu audio bat. Noiz. Jode, garu bat otatzea partidotan, garuetan. Ah, bai, Barça. Jokatu katu da partidu hori. Jokatu da partidu ba, hori. Ba, grabatu da, grabatu da, prestatu da, gau. Realak irabazi du, bakiu, Barcelonari bat utx, eta hilarrak zartuko du, laro eta bi garre minutuan, bere lehen bizio gola, ralakin, historikua. Leidek entzun? A ber, gixera, Harri. Messiren jaurtik eta kanpora. Laroi garren minutua gaude anoetan. Realak utx, Barcelonak utx. Ze mirari, Realak golik ezartuko du, eo, zebizu zaizu. Reala ongi jogatzen nahi da, Bartzelona berriz ezinean ikusten de, eta hain gola sartzeko aukeran bat izango dugu zeuduna. Ea horrela gratzete milari. Bravo atezain txiretarrak Carlos Martínez eri, Lodosako Lokomotorak berriz Igido Martínez eri, Ondarrutar Kaixerrak atxirri jarra mendiri, Mutiroko Arrobixoak kaino bat egiten dio Sergio Busquets eri, ikara garriak izan da milari, pase ganera, dariz Lutuzari, gure realeko poliumanek bere dadia aprovechatuz, Atzean utzi du Jorri Alba, kontuz gure kaskagorriak horreak horrek kamino du. Jaun Andreok, hau belozi da egiteko aukera osona dauka. Area txikian hori ikusten dute Pichichi Agirretxe, Pujol eta Pikerekin batera. Baloia area txikira doa erne, usuritararen buruka da eta geldiketa eta ikaragarria. Bitor Baldez atezailarera, Bartronak huts! Goleatzaia, goleatzaia, goleatzaia! Asien, asien, asien, Iñarra Mendi! Bueno, jokaldia argi gehiatu da, larun batekoa zein den. Zein den, ja, ja, taktika. Baina, zertako juntzat entrenatzea, eh, mentze ondena. Bueno, alderan, bueno, damar, nabari da pixka bat, eh, jarri berrian berritxarrak abestia, jarri dugula oiartzu irratiko abestia. Oh, ya FM. Gaiuntzian, gola, sier. Imagina tú, a la que estás en dela. Buf, ni gola o gauza gichi, imagínate, te sabes que ya no la gola o Bueno, a eh, ver... Eh, bueno, eh, Mola la matecona, ¿eh? Bai, bai, kristona, kristona. Eh, Gainia, hau saltan gaita. Zartze bat gola, lalu matuan talo eta behi garri minutuan. Azaztu, ospatu launakin, hola, hile. Deo hola, hola, jarri. Jartzen irati, hola, Eh, hola. <laughs> eh, hola. Eta zuek emaire bat zuten nubatien, eh? Gola zartzen gugatu gugatu gugatu gugatu jarri eta gugatu gugatu gugatu gugatu hortu dik, ez? Bai, bai, bai Zer itxuik, zuru? Erra, gole, erra, gaina... Ba, parte hartu du, gaina kiston velozia dira nik, ba... Eta pixitxia gira buruka da ikara harri ja... Eta zartu gaina... Hore, hore zartu gabe gatu, hore zartu gabe gatu, jaz? Bai, joder... Hore, hore zartu gabe gatu, hore zartu gabe gatu, Bueno ba, nik ustut, ataba gita aurrea, aurrea jongo gehala. Eta Euskal Zelezi jokin aziko gehala, baitu, badako hemen zabat, Euskal Zelezi zuru ez zuru jokatu, gaxorikan. Ba ez, bai. txorkatia ba, ba medikuak santzian eh, ez juteko. Jokatu zaldu dek ez? Eh, bai, bai, bai, bai. bai. E, eh, Asierreko handikan gabea, jo, ez, Ez, e, bo, e, aurten e, bani joan, baina, bueno, azkenian e, arazo batzunakan eta ezin izan, right. Bai. ezin izan intzan joan, eta uh -huh. penia, ez, baina, bueno, right. Bai. aber, aber, e, beste aukera bat eukitzetan. Eta Imanol berriz, bai, eta gola gatorik, eh, Manol? Bai, bai, bai, bai, bai. ja, iruan aldia zan juten intzana. Uh Eta bueno, eh anoetan eduki eta aukera aurrengo gola sartzeko eta gila zen, bueno, oso gustoa ze, bueno, nitzako oso oso oso berezia izan zen. eta bueno, audio txikia balakago, programa hartu zaio bai. hortan genuna, eh. Urte zarretako bai, saioan eta entzungo dugu ba, Euskal Selekzioen inguruan bai. zerta zaitu ginen. Beste momentu gogoangarri bat izan zan eh, gure selekzioarena. Eh? Bai. Bueno, este buitze ingo bueno. larun bateko partidaz. Hori, bueno, eh, entzulek ikusita eukiko gute. Hoi da, ya, estele bai. nahi zanta, bai, bai atzoko egun karitanta. Kristo giru egan, eh, zan Eta aldarrik apena, hori da importante. Emaitza ez baizik eta aldarrik apena. Eta ea lortzen dugun gure selezioa joa, Ez hor patxanga bat urtian behin. Hori da, hori da. Lortu berdu gure ofizia Hori da. Eta gure selekzioa zein da, Zein da gure selekzioa? Euskal selekzioa. Euskal selekzioa. Ikusi genuen iaz Tunisiaren kontra galduta, igual irizpidak alatu inbartziala peskat. Katxonderstan. Ze, claro, <laughs> Euskal selekzioa, bai, baina gero rinkon del ah, ah. sotokoak etortzen zaizkigu, eta hori, beste eta <laughs> hori ez da irizpide sano eta ganorazko. Abizen Euskaldunak. Hori da, abizenak Euskaldun du baditzakegu gure selekzioko kide izango da. Mhm. Ta horrela, Orduan, sekulako amaikakoa osatu genuen. Rincón del sotokoak Euskaldun dudak ez da. Ez da. Abizen, abizen, abizen da. Llorente, llorente ez da. Ez da. Ez Iker laukitxoak adibidez, bai? Bai. Mhm. Iker bai. laukitxoak. Ah, bueno, bai. bai. Iker gazillas. Orduan, eh, egin godu guan maikako bat. Bai. Bueno, igual Amaika ez astia sartuko Igual sartuko goian, mabost, baina, bueno. Ingo dugu, venga, bota. A ver. Atepean, Iker laukitxoak. <laughs> Sara ikazkinaren mutil launa. Gero, atzealdean, Sergio Loresortak. Real Madridekoa baita. E, gero, Dani Al ikusten. Gero, beste bat, e, eh, oain atzerrian dabilena, uste, e, italian dabilela, Gabriel militatzen dut. Gero, beste bat, Paolo Maldini da, eta nik jarriet, Pablo Madarikatua. Bali Eta gero hemen beste bat eh, oso aproposa Real Madrideko jokalaria baita, baina ez dakit nola itzuli, laguntza eskatuko izu. Ez dakit, Jarri, Jose Txo edo alderdi popularra. Zeba. Pepe, ez dakit, Jose Txo edo alderdi popularra. Hortxe, defentsak, eh, bueno, eh, defentsak, bueno. Ona, ona, bai. Ez? Bai, bai, ni uste, <laughs> talde polita Talde polita ez? <laughs> Bai, bai, bai eh, hola eta. Euskaldun da, ba, ondo. Ondo, ez? Eh? Bueno, hola ertilariak arteko txego, eta horrela jaka berzi bitek zuten. Xier, jatu, bai, eh? A ber. Bueno, zelai erdi lagoaz. A ver. Zelai erdian, Jon Hiltzaile. <laughs> Juan Mata, zera, le Valentzian jokatzen zuen hori. Eta David Txistularia. <laughs> Gero pixkate, eh, indar pixkat jartzeko, orain orain ture. <laughs> Eta gero, bi, bata kaka. <laughs> Ez, hori eskaldun dutza dago, eta hori internazionala da gaina. Hino egizan zen, eh, aktituz kastellanako zer Ez, baina hau da kakakarekin, hori euskaldun dutza dago, baina alde guztitatik. De bestela? Ah, ah. Eta horren ondoan, jarri nahiko nuke, bueno, kaka hau, beste kaka batekin, kakapilarekin. Za? Diarra. Ba hortxe, entzun jugu, eh, erdilariak. Er, erdilariak, entzun jugu, zer? Xer, erdilariak, zer? Bueno, ni nahi jo, ni nahi jo, euskal zile joan gure izin nagartiko hasian, ez? <laughs> Igarra mendi nola gaina, eh? Zaten du, eh? igarra mendi, izena. Zer? Eh, Urtzaten du, igarra mendi apelidu algo da. Eh, hola xe, hola eh, xe, igarra landare bara. Ah, vale, <laughs> ah, ah, vale, ordu dia horro gara. Hola utziko dugu, eta bukatzeko ba, aurrelaiak, eta entrenatzaik entzungo. Ai, ama, Marti. Txoin, txoin, txoin, ze, oain, toka, eh, oain, badakigu futbolean, importantenak aurrelariak diala. A ver. Eta horren hemen sorta galanta dakat. A ver, a ver, a ver. Leo me bai. Messi. Gero beste bat, David Villa. O, o Villa dao, gol Villa dao, ba horrelari izan behar du. Argi dao. Eta beste bat, izen ez baina abizen ez, Euskaldun duta daukaguna. Bai, Kristaua, Ronaldo. Ronaldo, hori euskera da. Bai. En fin. Hemen, eh, Jose Miguel bai. López, ez tulka nabarituet, eh? ez dakit bai. zailon gustatzen... Bai, eh, bai, bai, gustatu zaitz, eh? Amigako, horrekin guztut, mundiala irabazteko... Brasilekoa. Eh? Brasilekoa. Euskara, euskaldorak, egatxuk, ez? Euskara, euskara, bai, bai, bai, gure selekzioa. Gure selekzioa. Gure selekzioa. Amaikako Bai, bai, bai. Eh? Bai, ez? Utsi, jo, eta entrenatzailea? Entrenatzailea, basoko, basoko bixente. no? Bueno, espiritu Basoko bixente. Ba, diru kontutarako, Iñaki Mangari. Ah, vale. Du falta egizte bizango. Horrein lotuko joan untzi joa Kalipoli Malimonekin. Eta Espainia esnearekin. Usatu zaite, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Jose gustatu zion, eta ez dakitzuei gustatu zaizkizuen, o nola le Ze, zuten? Desberdin ikuspegi. Ba, eh, neko selezio potentia ez, nik uste hau ekin ezin buruk lagu gasko jokatuko, baina, bueno, <laughs> eh, ez da, ez da, selezio txarra. Bueno, entrantzaile bezala gania ez, bixente. Basako <laughs> bixente. Basako bixente, ez, edo? Basako bixente entrantzaile Ba, ondo ez? Nik uste... Bai. Baz, <laughs> ditxente. bueno, Iñaki Mangari... Diro hartu bat dugu Iñaki Mangari ja, hor... Sier, zorratu batek ez? Bizka <laughs> batez? ez? Zein Iñaki mangari? Urdangari, <laughs> ah, urdangari mangari. Ah, urdangari da, bai. erdi, erdi laia da. Ah. Asierta dago pensatzen erdi laia nola, nola jokatu. Baina ire eh, ez betiko, betiko, zelezi ez? Betiko selezio nahi jo ez, Asier? agertzen gana, Horrekin da, horrekin da, bankillo nire zinean, egon. <laughs> Oida, oida, oida. Bueno, eh, eh bueno, este eh, te ja bueno, ordua dugula eta bai, azkeneko kontu bat gogatzen zatezuek eh bueno, aurreko aldian egon ginenean Jose Mielek saio bat zakala, ole ole ole. Eh, guatekiei buruzkoa, taola, komentatu genun. Zu Josemiel balaizu zuze. Ez tegi, zer batxe, bai, bai, bai, aber, audio bakagur, ez? Bai, hoi da, Josemiel programa badaka, guatekei buruzkoa, zuekin ontageo sortu zena, eta, bai, bueno, entzungo dugu. Zuekin ontageo, torrezi inspirazioa, zailu egin tageo, ingo iba programa bat, aber, nolako den programa. Ole, ole, ole! Jose Miguel Lópezen eskutik. Ole, ole, ole! Hortu nahi gutxi ligatzen zen. Hore <clears throat> bezala. Emako bikaino hori jartzen zen. Eta nire ligat nioz. Gugarri batu nire gerin, nire... Poka hostia. Eta ordu, gara jartan... txuke <clears throat> jode, pues, los modulos... Los bravo, los... pequeñiques. Jose, entzian hortu, formula quinta... Ole, ole, ole! Jose Miguel Lópezen eskutik larun batetan, goizeko bostetan oiartzun irratian. Ole, ole, ole. Bueno, ba, ole, ole, ole. Eh? Eta ez dugu webgunean jartzen, jendeak zuzenean aitu behar dulako. Oida. <laughs> Eta kitxo. Oida. bai, bai, ala, bai, jode. Bai. Zenbat jende oizago oiartzunen, nahi eta parrandatik bostetan itxea. Ole, ole, ole. Radio pistea. Bai, bai, bai. Itzatu nahi, itzatu nahi, zandu, zeak, alkatia ez zandun, uste zarretan, amabitako ja, ez, tabernak guztik itxilean godila. <laughs> Neri hori ondo dut. Poste naiz. Bai, nire bai. Gurean generazioa naiz. Bai, bai. Afaldu bai, berda gurasoekin, familiko girua. Baina amabitako bukatzen da afaldu. Ba, gero zei igual, da. baldi jarri bada, txesi, txeko. Jartzeko bada, jarri bada, jarri bada, jarri bada, jarri Ba, hortxe, e, ole, ole, ole, bai. goizeko postetan, e, hasi, mala hostilan, ez dela jarri behar goizeko postetan, irratia piztu, Jose Miel entzuteko. Goizeko postetan piztu irratia, garun bat, eta goizeko postetan, ole, ole, ole, programa. Gaina gu horretan ez da, ez zuzen entzun, berda, eh? Ba, honea, torri berko gara parrando botatzea. Ba, eh, ole, ole, ole. Saio eitxe bai. Saio eitxe ere, bai, eh? Bai, eh? Zer, melol. Ba, eh, parra dante <laughs> Bueno, haxi agurtiko dugu, bakit, eh, ya, beste kompromiso mm -hmm. daukala, gula izterra bukatuko dugu ere, bazkatza jombartu dugu gaina. Zuzai, nahi gaina, eh, irua, klaur dira, ya, pasiak. bueno, haxi er, hon, larun bateko. Bai, biharko ere da, eskerrik asko. Eh, eta zei hola, eta baki guaina, aberko hola, zarteko zu nahi. Bai, a ber, a betetzen dena, zeu gizan dezuna. Nola ikusten no, dela. Ba, Kusitxa zer lehenko buelten duen eurak, baina bueno, bai. eh, guen gure baldeun dana eta ia bai. bentsate eh, zehose positibo bat atzen. Duten guzti jomenta. Bale, ba. Mil esker, tozte bai, ba, eta jarretxuko du hoi bilekin eta urre nengo. Bale? Hori dek, bale. bai, bale. Ba. a Xerri Larra Mendi beste bi fenomenukin. Bai, beste fenomenukin. Bai, <laughs> eh, zea, zentratzen duna eta <laughs> rematatzen duna, rematatzen duna, ez? Bueno, eh, berdina galetuko dizutet, eh, a ber, partida zuru, baki itzak egu zaila dela, baina azken bi urtetan ez zuzute galdu Barzolako ere, ez? Hemen ez, ah, bai, bai, bai, bai, bai, emenez, bai, bai, ez, bueno, eh, partidik ez, baina, bai, bai, <laughs> dana gehu ez, partidu gorra ala, baina korrik asko inber, <laughs> inberdan partidua, hasi ikusiko. Ja, ber, eh, ikusi, bai. ikusi, ber. Ez, ja, berdu. Ba, eh, partidu zaila, eta ta aurten emate guen digita zailo, ez. Horrenko buelta bi puntu barri utzitu, e, beste dana ditu, eta, eta bueno, aldo partidu zaila baino. Bueno, guk azkenengo bi urtetan esan desu bezala este dugu galdu, e, bat iraz eta bestian patatzea lortu du, da, da iruaren urte honetan de, ba, bueno, ez dituen puntu gitxea ematen. Zekapen hartuko dugu, mirari, mm -hmm, bai. rala betzigarren doa, hogeita zei punturekin, Eta gainez gaztu behar, aurten igual garrera ez hartu lehikela, eh, eh, Europa Liga, ez etikan, Malaga asunto aferoi, a ber, ez, bari di Malaga e, eh, urte beteko edo ez urte lutziko eh, Europa jokatzen, eta gero, porrelia handia dago ere, e, kopako finala ere jokatzea e, txapeldure ligan e, jokatu guten dina, orduan, e, ez aukera badago ere, Zortzigarren arte, hombre, hobeto zeigarren eitxia, eta ez du presio sartu nahi, ez? Eh, <laughs> baina, baina... Komentatu jendizu. Bazpare. Bazpare, bozatik. Ez, ez, normal, bai. Ez du, zubeitiko zuen energia azki zarkapena. A ver, bai, bai, bai. Eta hobeto aldan eh, goren gelditza ez, baina... No, no, eh, denbora eta gero, gero, ba, premioa uefan sartzea bada, ba, joe, ba... Mhm. Ba, oso ondo ez. Ba, gero gainean, eh, txakatzen da, eh, arduanetan ez, eta batez ere zaleak eta e, montanier, bueno, gume mendizale, dizen jogu mendizalek, eh, <laughs> dugu, ja, mendizalek. Zela zilea, kontra hori, eh. <laughs> Bai, ez, Eh, cambio de guicheco, también que cachón de rica chondo, Bueno, eh, iru eta barri, barri minutu bat, así con alta que está que hicher este. Son que barruan, son artiren ere, hola. Sales jode, a ver, van che cambiate con sí, Bueno, va, comenta zitugu, tú, guk entrans al día, se ha sucedido ya bien bueno, pues va que un undi no ha jugado en cambio bueno, igual banquillón, gaudera comentatzeu, es, ba, ni usted baina gatago, la honen ati, honen ati, lo que sea, bueno, normal, bai. normal. Ba, oso, añe, apuesto a eh, botella. Bai. Añe, es, es, es, baina, bai. Eh, Imanol eh, izan duna. Partiba izan duen, Granada nahurka kontra, etxe, kam, etxetik kanpo, eh, makatzen zin telebistak, iruro gita mar, garre minutua, 0-0. Ja, prezisi jo izan duen dugu. Ez dit, esperta hori hozio, iruro gita betzi garre minutun, jo, prezisio total. Izan duen, la letxe. Horren, bai, egia zan pixka bat, kostatzen jo, eh, aldaketak egitea, eh? Ostras, bueno, gero ere, bagoitzak bere, bere entrenatzea barruan daga, eta, eh? ba, ez da ba, goitzek ba, aldaketa, beste aldaketa batzuk ingoen dituzke, eta ba, gizu, azkenean ez, inor ez dago konforme, ez? Bio, ze gati dakar duen bigarren entenatzailea troin uste dela, ez? Bai. Eh, zean, e, ikusten partida, zean, este, a, nola zen da zean? Ba, zean, este, prensa, eh, zean... Palkoan. Palkoan, bai. palkoan, palkoan, handikan ikusiko du bagoa ba, guk uste dugun bestela partida, ez? Edo ordenak emateko edo ez dakit. Ba, ikusi bai, baina gero ba, esan dizu dana. Ba, goitzak eh, oso subjetiba da, ez? E, eta aldaketak eta nola jolastu eta... Mm. Ni ez kritikoa naiz montaniarrekin, eh? Nire, a ber, ematen diot eh, kriston eh, este, adibidez, eh, merituak, gazteak arrobiko, jokalik pila jokatzen izazte, baina gero partiduak eh, irakurritzeko garatian eta hemen kritika asko izaten dira, ez? E, eh, bat, lehen gunean bezala, eh, altaketa, girugarra altaketa egin gabe, ez? E, bat gehiokin zinazten, kampua zion bezala, eta jode, ez tegit, ez tegit, e, duk kampotik zaila ulertzea, eh? Batzutan. Bai, hombre, partiu bere, bere zehazka, baina, bueno, kontu hartu berdare bai zein kendu bertzuna kaso, es eh, bat kendu ta bezik esan zu modu, se ba, kendu buen bat. Ya aurre llegue poca tu chia, va eh, beste aukera, izango han beste aukera, izango bai. han bai, bai, bai. Azkenian aukera desberdin asko daude claro. eta beak aukeratzen aukera, ba bueno, ez bai. aldatzi izantzen, es. Bai, bai. Bueno, hala ere, saldu filmatziatuko genun, es, zerendezik itzulia ah, indutzen ezin, o sea, eta eta aurrea jaike. Bueno, agurtu horretikan goratuko dugu zer dugun e, kiroletan, e, eh, asteburu honetan, asteburutan. Ba, esango dugu saio honen errepikapena iluntzeko 8 e, eh, jarriko dugula, berri zentuteko aukera edukiko zute, bihar interneten jarriko dugu irubikoitza.oihartzuneratia.org elbidian dena bentzuteko. Entzure bazute berriz, e, bihar jarriko dugu, bai, da. Eta bueno, ba, tarteka jarriko dugu errepikatzeko ere, saio bai, Bai, oi da, oi da, da. E, bueno, hortaz gain, bai. ostiralian eh, asteburuko kirol informazio emango dugu, partiduak nola jugun, herriko taldien partiduak, astelenian emaitzan analizi jeingo bai, dugu. Bai, dena, ikinio analizia guzti egin jo, men, bila egitanik, dena. Eh. azku balioz, azki baloia, futbola, balioz, Eta, bueno, datorren aste azkenean, bueno, ze izango eh, dugu? E, izango ditugu, bi kirolari, e, iaz, eh, Londres zen ondu zinek olimpiadetan. Uh -huh. e, bat e, inguruko dakagu, hemen, e, mikro drozola, horretako, arrenteriekoa. Gainea, hau da, bueno, zantzian gainea, e, Atletismoko Federazioko presidentia uh -huh. izan dutela gainea. Eta, bueno, hor dago, ez? Horrek egiten du, berroi tamar kilometro martxa edo, zaten bilkitaria da. Mhm. Eta guztu bestia, izautuko gula nahiko ondo, Imanolek, zatik, hor, e, usubila aldian ibiltzen Oiana Blanco, Ah, bai, bai, bai. bai. Oire, Oire, bai, judoka, ez? Oire bitzen da, herri janta, ez? Bai, bai, bai, e, bueno, e, aurten arte usuliko taldean ibili da, jo bai. egiten. Eta gila esan, bueno, oso papeleta ona hindu, bai olimpiadetan, da bai olimpiadeta salkatzeko aurreti askaten beste lagurtiak ez, e, bueno, azkenian olako txapelketa eta juteko aurretik lau, lau urte oso gogor ba, e, borro gaiteko eta lan sartzeko eta gehiago esan mogun, merito askokoa eta, eta zorion Bai. Eta, bueno, gaina, esan behar gaina aurrun dagola, eta aurte lasaiu hartuko du, adibidez, maiatzako aurra izango dula, eta aurduan aurte, bueno, lasaiu hartuko du, eta kontatuko dugu, abez, nola, nola mm. iden bere, bere entrenamentuk eta bere gauzak egiten. Eta, bueno, zuru, Dik eusatzen zikaina, gustatzen hau bukatzi iranekin, zurukin beti gara, plazer bat, tortzea. Bai, placer bat, beti. <laughs> Bukaera, <laughs> bai. bate du. Eh, ondo, gustu hori. Ondo, gustu hori. Ez perdiak, nilego, zailua. Ba, gustu hori hori hori hori Betiko topiko galdurakin gabez. Hori da, hori da. gauza desberdina. Beldur pixka bazakan mirarik, eh? A ber, igual bazto mal moskatuko zela edo... Eh, ez du... Eh, ez... Ez, ez, ez, ez, ondo, ondo. izan. Ez, ez, ez, ez, Ondo, ondo, eh, hola. Eta bueno, me hablo, endebiziko aldi diemen, ¿tá? Berrizo hasta gu aquí, aldiaz. tú Bai, bai, ya sea, bueno, nahiko saio alaia da, azkenia, bai. bueno, eskertzea pixka desberdin izatea, bai. bai gaude, ah, gauza ah, berdina erantzuten da, bueno, pixka, saltza pixka de bai, bueno. Saltza, bueno, iek iek iek usartu tala saixio, jo, eskuzko duke, ah, <laughs> eh, eh. ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, martinezei, ja bai, bai, bai, eh bai, bai, <laughs> ondo idekela eta eta bertsotan ez da oso ondo ibili, eh. Naitaini, <laughs> naitaini nahi tehindi gaxi edo, bueno, zegoen. Eh? jo beste bat, eh, zea egiteko, eh? aldatuko dugu, bai. joko aldatuko Gaya, dugu. Iman horrek gauz bat ona zakak. Zuru. Zer? Ah, gauza hau... Baki, jo, asko da, gara! Asko da, gara! Baina baki Ah. Eh, nire alaban mutila, zubilik torno pixka kontrolatzeko. Ah, ah, vale. Gortzen duk, ez? Eta txarra, ez da txarra. Infiltrauz bat. Ire, ire neskalaguna eh, atea kontrolatu egite pix, pixka bat. Ba, ez dakit. Auskalo. Horren, hor torzen zika, buzu bine bat ema dezatea. Nere, ebestia, bernola da bine, pixka kontrolatzeko. Kon, kontrola. Xe, xe, xe, xe, xe, nena. Kontrolatzeko, ez hotzit, ez hotzit. Kontrolatzeko. Kontrolatzeko, horregatik, horregatik. Bueno, pareja. Ba, hola xe, agurtuko dugu, eskerri asko. Ja, iruak, iruak hotzaituzta ja. Eh, Jose Miguel ere bai, bai plaza bai. bat izan da, beste aste bete zemen bai, aitzia. Bai, oida, da, berdin, eta gari izango gaina, e, eh, leheno bersotan hola itxudek, hau, mirari bersotan hola itxuda. E, eh, bueno, Mikelaren buru erretiratu zen ian, mozioko handik erretiratzeko beste hogeita bost urte ez, bueno, bersola ja zutela. agur, bersuak, bersuak, <laughs> bersuak egitxeko, abotzeko, batzutela bersola ja, eh? Bai. Torrego, ya, bai. <laughs> no, no, pia, jumber diga nueta. Ah, vale, vale, vale. <laughs> bueno, mi esker, tentzuleari, urrengo arte. Venga, adiós. とあとあ